Euskarazko agregazioa aipatu behar dugu goizuntan, lehen aldikotz beraz eh, kausitua izan eh, baita, eta beraz gurekin ditugu gena aipatzeko, beraz Karin Etxeberi, zu ikaslea, egunon, Karin? Egunon. Eta Ion Kazenab, zu erakaslea? Bai, egunon. Edo hasteko antolatzailea, egunon, zuri ere. Eh, lehen aldikotz beraz Euskal ikasketetan agregazioa pasatzen da, Karin, zuk ukanduzu, aurten, zomat zinezten, hasti, Astapenean eh, bederatzi ginen, eta hiru pasatu ginen hauzkoetarat, eh, eta, eta gero postu bat zen. Eta zuku, zuku kana. Bai. Zer da, mm, da mm, nola garen dut agotasun puntu bat emaiten du, bakera zira funtsian, euskal, eh, euskal agregazioa duena, bakera munduan. <laughs> ba, ba, bo, plaz, plazera egiten du. Ta, bai. Ba, bizten da, eta satispantxeatek hartzen du egin den eh, lanarena eta ba oraino ari nizuak zen ba, <laughs> ukana dutala A, ah, noiz izan da hori zuzen eh, idatziak pasatu gintin otsailean eta mm. otsail bukaeran eta oskoak behiz uh, ekain ertitsutan hor lehen uh, hamak egunetan ah, ez oraino asimilatu ba, ba, harin niz biztan da bainan Ah, nola joan zen azterketa uh, zaila, uh, nola, nola bezi izan zinuen? Bo, azterketan uh, ikan edo azteko burua hortan nindaun ortean nintzen ari. Bait ezpada pentsaketa zaila zen edo hola, ari nintzen egin ala untsain behar ez beti. Ta, eta ez, frango kon, kontent ateraia nintzen egin dako lanaikin, eta ara, gero basa tifos nintzen e, bururat ere eman alizaitiaz e, eh, dena, eta gero bo, biziki kontent emaitza olako izaitiaz. Zaila kausitu zinuen? Eh, luziak ziren iraupen, iraupen froga zen. ba, zer dira, zazpi horren eta ez, nola da? Ba, idatzian ba, badira ba jiru froga bida zazpi horrenekoak eta bat sei orenekoa? Ez, ba, hori da. Eta hauzkoetan behiz bat bada horrotarat eh, bortzoren prestakuntza eta puxka bat pasatzen iru horren lauk den. eta berze bi... Mintzatzen alzira joan, eh? joan kazen abmi aitzen, zitugu ere. Eta berze bi, ara, bi horren prestakuntza eta hiru horren lauk pasatze. Zara, zailtasuna, ba, hori iraupen hortan, eh, motivatuik eh, segitziak, konfiantza txikitzia ere, hmm. egun guziz bai. behitzen baita. Eta, Fite-fitea, sobera setasunetan sartu gabe, zer dira frogak, zertaz uh, aizan behar duzu? Uh, idatzizkoetan bagin nuen bat eh, historiaz, uh, gaia zelarik uh, eta uh, hizkuntzak, frantzes estadoko hizkuntzak. Bigarren egunean ginuen literatura froga, iruzkin literario bat egin behar ginuen, eta azken froga zen itzulpena, hori idatzizkoetan eta oskoetan behiz bazen bat eh, hizkuntzalaritza froga bat, behitze bat behiz eh, literatura, eta azkena lezon deitzen dena, da puxka bat eh, kurtso baten muntatzia bezala, ariketa bat hor borzoren prestatzen den lehitzone bat. Eta euskal, euskal agregazioa izanagatik, frantzesez pasabar da? Ala euskaraz, ala bietan? ba, ordeon badira froga batzu frantsesez, bat hor historiako froga idatzizkoetan frantsesez zen, aman komuna zen hizkuntza uh, ezberdinei, katalanek ere gai bera zuten, eta gero izkuntza laritza ere frantsesez pasatu dugu, gaine atekoak eskoraz ziren. Eta er, erakasleak uh, gutxinez euskarazkoak ezagutzen zenitu nahi txuk, Hala ez? ba, batzu ba, bertze batzu ez, nituen ezagutzen, hola, eta Pentsatzen dut katalanen kasian ere berdin zuzela batzuek erdizka zitaikela batzu ezagunak berziak ez? Jon Kazenaf zu eh, Euskal Ikasketetako eh, arduradunazira, zira, e, bai honan. E, da, lehen aldikotz agregazioa Euskaraz eta mm, bakar batek e, ukan dezake, behatzi hautakai bakar batek ukan dezake, e, zer zendako da hori? Ordean, eta hori ministeritzak eta erraiten du, haintzineko urtean, nahi bauzu, untsalaz eta eh, udako oporrak baino lehen, gana baita, aur, eluen urteko aski fite eh, jakinen dugu, zer izanen den, behaz urte bat leheno eta ministeritzak finkatzen du, zonbat postu izanen diren. Bai, agregazioan, baita ere um, eta erran behar da eh, agregazio hori, beraz, agregazio de langue de France, eh, eh, ah, deitzen dela, eta hortan atxamanen dituzu opzio ezberdinaka. Hmm. Eran ebeita agregazio hori montatua izan da frantziako uh, izkuntza dako, eta hortan eltxemanen dituzu be e, opzio bat e, e, bretoieraz, beste bat kortxikeraz, beste bat katalan, katalan darrendako, beste bat oksitaneraz, eta mm -hmm. eh, datorren urtetik goiti izanen da ere haintxe eh, hor eta kriolen dako. Kriolen dako. Kiarin Entxeberri, zuk agregazioa? Zer eh, ekartzkapeza eh, edo masterra zinuen? Bai, master, masterrak ukanituen zientzia politikoetan eta soziologia politikoan. Baina eta ondotik lanean ibili nintzen, Ben ba, gogoan nuen nien ikerketa eta itzultzeko, azken bi hortan ibiliniz, ta, eh, eta hortion aurten jaz izena eman nuen kapezaren pasatzeko, eta agregazionia idekitzen zenaz gain, izena ere eman nuen agregazionean, ahi batez bisori iteko, ta, ta, eta gainerat agregazionean desatzen indin, bepreseski preseski erakaskuntzan hartzeko posibilitatea maite maitzin, baina ikerketan ere aritzekoa eta orduan eh, biziki interesatzen indien horrek. Horrein, eh, nahi duzu erakasle izan? Bai, epe, eh, bai, erakasle, bai, erakasle niz. Eta, <laughs> eta, eta gero, bai, ikerketan ere nahi nuke segitu luzaruan. Bai. Ze ikerketa mota? Ez dakito ono xuxen, baditut ideiak, baina ono niz, tinkatua. Ez dira salatu behar gaino. Jon, Jon Kazenaf, zeik hartzen du agregazioak uh, master, masterzari edo kapesari konparatuz? Hor dian, lehenik eta ikusi behar da, uh, oai arte nahi baduzu eta uh, disiplina kanoniko guzietan, Uh, edo disiplina handietan e, e, e, ezagunetan nahi bauzu uh, eh, letretan, matematiketan, biologian, e, historian eta bar badirela eta bigarren mailan eta lainan hartzeko badirela bi konkurtso mota alde batetik kapeza eta bestaldetik agregazionia eta beraz prestijoaren aldetik nahi bauzu agregazionia gorago da eta abantail batzu ere ekartzen ditu. Ah, oh, horiek, horiek eh, ziren galetzen dituenak, ze abantail? Ah, ara, ordean, eta um, kapez dun batek emezortzi hor du egin behar ditu eta hastian. Mm. aldiz eta agregadunak Haka ama bostor du baizik ez eh, du eta karinek erraiten zuen behaz eh, denbora geixo nio kanen zuela eta <laughs> ikerketa handako behaz iru ordu horiek izanen ah. dira bederen eta ez prestaketa bestalde ez da langutiago iteko eh? eh? ez da langutiago egiteko ez ez ez ez <laughs> Eta soldata ere kamiatzen soldata ere, bai. Ba, ba. eta hobia da, posi bat, eta uh, agre, agregatuna handako. Eh, Beraz, guk ikusten dugu hori, eta gure kapez dunen dako ere, promozio eta posibilitate bat eh, bezala nahi baduzu. Mm. Eh, agregazio mailan badira bi mota, mm. nahi baduzu hori ere aipatzen ahal dut, uh, kaunpokoa eta barnekoa. Eta hor dian, eh, eh, denendako inada. Berdin, masteretik heldu direnendako, karinen eh, kasuan adibidez, edo jadanik eh, irakasten ari direnendako. Eta bestalde, bada, Euh, beste agregazio barnekoa. Bat, barnekoa, beste konkurtso mota bat, barnekoa, eta hori egina da, eta jadanik ari direnen dako, lainan ari Kapesa direnen dako. jadanik. Kapes duen dako, eta behar dute bost urteza izan, eta gero ondotik hori pasatzena alute, mm. eta azterketa posibat desberdina da, eta jadanik itzu, eh, gehiago itzulia nahi baduzu eh, klaseari buruz, beraz, mm abantait bat badute mm. ari direnak. Mm. Jonka egan behar da, kapesa pasaraztea, eh, ez dela haine, bo, ez, da urte guziz, eta ez da badira baldintza batzu, bete beharrak? Eh, kapesa... Ez barkatu agregazioa. Ah, agregazioa. Ah, ordean, uh, eta mm, agregazioaren pasatzeko, ordean baldintzak eta dira, alde batetik, beraz, master maila ukan behar da, kanpotik heldu direnen dako, edo beste naz, kapesa ukan behar da. Kapesaakin, nahi baduzu, pasatzen alduzu kontsideratua da, master bat bezala, zenta mm, master eh, irakaskuntzarako masterra baita. Hmm. Eh? Baina, nahi tegan, eskaintzeko eh, agregazio hori, behar dira, hainbeste, behar dira baldintza batzuk, hainbeste master duen, hainbeste ah, erakasle? Hori da. behar da, eta uh, beste eta jende, guk adibidez, oai, eta masterdunetan eta barkatu, kapez baditugu, e, itanoi bat jende, Eh, eta formatuak eta titularak direnak, eta beraz, eh, horren arabera ere idekitzen aldira postuak. Eta beste hizkuntza batzutan, adibidez, eh, bretoieraz edo oksitaneraz, baute egun eta berroita amar edo hola, eta horrek eran nahi du, aurten adibidez, oksitaneraz izan dira bi postu barnekoan anitz jende baita janik postuan. Bai. Horrek egan nahi du ere, ez dela bat ere seurtatua, eldun urtean berriz agregazioa maiten alko dela? Baginakian eta eran azaukutan eta intzinetik, behaz, kanpokoa beste batzuendako, beste opzio batzuendako izan entzela. Eh? Hori, eh, eta dan le dekre nahi baduzu eta agertu dela, edo larrete, eh? daitzen dena, ministaritzan, baginakian, E behaz, aurten ukanen ginuela, baina ez helduen urtean. Baina ikusiz ameka izen izan direla aurten behaz postu baten dako, eta bederatzik pasatu dutela azterketa, guk galde dugu eta ikusiz hiutanoi bat kapez baditugula, galdein dugu eta barnekoaren irekitzea. Hmm. Eta ikusiko dugu, bai, untxaraz, eta heluen hastian, edo jakinen dugu, hmm. ze... Eh, Ze emaitza izan Eta zer esperantza duzu, ba, Jon Kazenab? Ba ez dakit, e, ez dakit, baina, bon, uh, ara, ene duriko izkuntza guzietan galdein haute, hmm. eta ez da denen dako izanen, orduan ikusiko. Studioan sartu haintzin, aipatzen ginoen, erraiten zinuen, usu erabaki politikoa izaiten dela? Ah, ba, biztan dena, ez da dudarik estatutarik, eta gizarteak eta eh, presio zerbait emaiten balin badu, edo eskaera finko bat eh, balin bada eta gizartearen aldetik eh, eskolaren inguruan, irakaskuntzaren inguruan diren elkarten aldetik ere, biztan eta hor e-, erretxago da, eta biztan dena erakusten alda, eskaera bat badela gizartearen aldetik, behaz, postu horiek behar ditugula. Hmm. Zer suposatzen du Euskal Euskararen dako, baina Euskal ikasketen dako agregazioa pasaraztea ukeitea? Badu aspaldi eskatzen dugula hori, eh? eta joan den urtean behaz eta lortu dugu, edo duela bi urte lortu dugu eta urtean ukan, ukan dugu gure opzioa, eta baina biztan dena besten parian izaitea. Erra nahi oai arte, kapesa baginuen, CRPE delakoa berrena, baita profesor des ekoles horien eh, dako baginuen ere azterketa berezi bat, eskual opzioa, e, eh, behaz kapesa baginuen, eta muntaketa administratiboan eta instituzionalean, nahi baduzu, agregazioa falta ginuen. Erran ebaita, frantxez eh, bigarren mailan, nahi baduzu, aurkitzen den eta konkurtso gorena. Eh? Hori eh? galta ginuen. Hori galta ginuen. Besten parean, zer frantzesaren parean? Beste disiplina guzien parean, zenta adibidez eta suizazu biologian baute, hmm. Eh, txineraz eta japoneraz baute, Bada. eta hizkuntza txipietan ere, eh, bon, ez dute denak adibidez, eta hizkuntzararitzen, dans les sciences du langage, ez dute. Eh? Alta eta anitz eh, eta irakasle gai formatzen dituzte. Baina, bon, ara, eh, eskatzen ginuen eta eh, bat tokiko izkuntzen bai, bai, zata, bai. eta, eta azkenan, eta lortu dugu, eta biziki eh, konten gira, eta guretzako, eta, ara, badugu bai egitura oso bat, lizentziatik doktora dutza arte badugu kursus osoa eta diplomen aldetik nahi baduzu, eta hoai konkurtsuen aldetik ere badugu sistema osoa erran nahi baita eh, lehen mailarako eta bigarren mailarako bi konkurtso horiek. Bide bat, zuek, prestatu duzue, eh, baionan eginda? Eh? Bai, horrean, Bordeaux Montaigne Universiteak behaz idekidu formakuntza, zenta behar bada hori ez da denendako garbi, baina nahi baduzu bi unibertsitate badira, eta ere muortan lanean ari direnak. Erra nahi baita e, eta... Pauekoa. Pauekoa eta Baionakoa ere. Eta bestalde Bordo e, Bordeaux Montaigne Universitatea. Eta hor dian, e, masterak eta konkurtsoak, behaz, uh, Bordeaux Montaigne Universitateak prestatzen ditu. Eh? eta bere gain hartzen ditu. Eta hor dian, sartzerako, Bordo Montaigne Universitateak sortu zuen formakuntza hori, erran baita ukandugula formakuntza bat eta astero, ukandutela, e, kandidatuek, erran nahi baita aste azken eta txaldetan, laun bat goizetan, eta zonbitzuen dako ere kurtsuak baziren ortzeuna txaldetan, eh? eta e, urte guzian, aizan dira prestatzen, bai, idatzien dako, eta bai, eta hauzkoen eta mehesimenduak eh, badituzte, zenta <laughs> gehienak lanian hartzen ziren, eta hastean bai, barnean, eta, eta behaz, hastezken, eh, baita, une libroetan, mm. nahi bat eta bai hastezken, eta atxaldetan, eta baita ere laun bat goizetan, eta bai hona teldu ziren, mm. eta formatzeko. Behaz, mehesimenduak eh, badituzte, eta denak, eta zinez, egan e, behar dut ere, eta um, bi gauza, biziki serioski prestatu e, dituztela azterketak, formatzaile bezala hori ikusi dugu, eta gainera giro onian aizan dira, egan nahi baita espiritu onian, zenta olakoetan, nahi baduzu, ge, bon, konkurrentzian dira, hori bazakiten, eh, astapenetik postu bat bizik eh, zela izanen, eta halaike elgar launtzen zuten, bat falta zelaik kurtsuak eta prestatzen bestian handako eta zinez giro oinan eta espiritu oinan izan dira, eta hori e, zinez formatzaileen ikuspegitik estimagarria da biziki. Eta, eh, eta jon, maila, nolako maila erakutsi dute onkagineko kandu, kagineko berriko kandu, baina orokorki eh, behatzi autagaiek nolako maila erakutsi dute? Bon, biztan konkurtso bat da, Erran nahi baita, hiru beizik e, eh, ez tira joan, pariserat, baina maila oroak ona zen. Eh? Denen, denen maila ona zen eta berek eh, zuten zinez urte batez or, formakuntzari esker eta beren lanari esker, beren eta maila berek ikusten zuten, beren maila hobetu zutela. Karin Etxeberri, harras bukatzeko eh, denbora pasatu dugu, eh, Argentinara zoaz gaur berean uste dut, eh, aste azken untan, asteko, zer eh, zertara, ze, proiekt, ze proiektu batekin uste dut? Uh, ba, eh, ato jona proiektu bat plantan ezagia dute nekotxeako eskualetxiko gazteek, uh, ato jona horrek or guai amor zurte ditu, eta proiektu hori plantan ezagia zuten eskualetxean dinamika behi bat sortzeko, eskuara nahi baitzuten behi eskuratu, eta nahi baitzituzten dantzak, musikak eta eh, eskolegitik ikasi. Eta hor dion eh, urtero ekarazten zituzten, komitatzen zituzten eskolegitik, zaz, sei zazpi laun, eh, emaiterat. Eta nik parte hartu nuen proiektu horretan dihila amak urte. Eta urtean behiz, puxkat nahi dituzte komitatu parte hartzaile guziak. Ta Ez da nahi dutela agregazio dun bat, aurten. <laughs> ez, ez bo, ala da, baina ez. <laughs> Lehen hau inazen. Eta hor dian hor bagazela bagaz untaldeat, aurten behizu iterat, eta eskora klaseak ta emanen ditu guan. Ebe, azteko eskertzen uh, zaitut, zenta ara goizuntan hemen izanik, baita zuere, Jon Kazenav, esplikapen guzi horiek emanik, eta helduen astean edo ondoko egunetan kasuinen dugu, ea berriz uh, agregazioa eh, pasarazteko baimena baduzuen edo ez, azteko mil esker gurekin izanik, eta ondoko egunak arte. Mil esker.